บุ๊กทูเก้าสิบเอ็ด деветдесет и едно 91 อนุประโยครองลงมาที่หนึ่ง подчинени изречения с че едно Подчинени изречения с че едно หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น Времето утре може би ще е по-хубаво. Времето утре може би ще е по-хубаво. คุณทราบได้อย่างไร Откъде знаете това? Откъде знаете това? ดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้น Надявам се, че ще е по-хубаво. Надявам се, че ще е по-хубаво. เขาต้องมาแน่ Той непременно ще дойде. Той непременно ще дойде. แน่หรือ Сигурно ли е? Сигурно ли е? ดิฉันรู้ว่าเขาจะมา Зная, че ще дойде. Зная, че ще дойде. เขาโทรมาแน่ Той непременно ще звънне. Той непременно ще звънне. จริงหรือ Наистина ли? Наистина ли? ดิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมา Мисля, че ще звънне. Мисля, че ще звънне. วายมันเก่าแน่ Виното сигурно е старо. Виното сигурно е старо. ๆ คุณรู้แน่หรือ Знаете ли това със сигурност? Знаете ли това със сигурност? ดิฉันคิดว่ามันเก่า Предполагам, че е старо. Предполагам, че е старо. หัวหน้าของเราดูดีมาก Вашият шеф изглежда добре. Нашият шеф изглежда добре. คุณคิดอย่างนั้นไหม Намирате ли? Намирате ли? ดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียว Намирам, че изглежда дори много добре. Намирам, че изглежда дори много добре. หัวหน้ามีแฟนแล้วแน่ Шефът определено има приятелка. Шефът определено има приятелка. ๆ คุณคิดอย่างนั้นจริง ๆ หรือ Наистина ли мислите така? Наистина ли мислите така? เป็นไปได้อย่างมากว่าเขามีแฟนแล้ว Твърде възможно е да има приятелка. Твърде възможно е да има приятелка.